Oj, vi tackar för de varma applåderna. Och nästan som på nygammalt. drömmen jag dig pussar På läppen och lite här och där mm, Men du för mig lyssnar Med kaffe och gott öra och färg men i drömmen där vill jag stanna för eviga tider år hos dig och din kaffepanna och lägga alla själens sår. Jag har sett dig så många gånger på gatorna där du går. Jag har i tysthet skrivit sånger men min längtan har blivit för svår. Men när jag vågar ej till dig tala där är till jag alldeles för blug så jag får gå här ensam och kvala och kika lite grann i smyg Men i drömmen jag dig Läppen och lite här och där Varje morgon du för mig lussar Med kaffe och gotter och bär Men i drömmen där vill jag stanna För eviga tider år Hos dig och din kaffepanna Och lägga alla skälen så Det är smidigt som en vidja Dina läppar har ögonens kulör och om jag hade tid jag skulle jag studera till charmör men dina lösögon fransman har säkert sitt ursprung i Paris Men mellan oss finns ett pansar som medlemsvis i drömmen sis Men i drömmen jag dig pussar på läppen och lite här och där Varje morgon du för mig lust En kaffe och gott öl och bär Men i drömmen vill jag stanna för eviga tider då Hos dig och din kaffepanna och lägga alla själens sår Men i drömmen jag dig pussar och läppen och lite här och där Varje morgon du för mig lussar Med kaffe och gotter och bär Men i drömmen där vill jag stanna För eviga tider år Hos dig och i kaffepannan Och lägga alla själen så Och lägga alla själen så Och lägga alla själen så Och lägga Läka. Alla själen cha cha.